duhana ijambo duhana ijambo ijambo ni kazoza banyepolitike barongozi mutandukanye nibwe muri mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike rwaruka bashinga ntaye bapfasoni ikiganiro duhana ijambo kirabahaye ikaze duhana ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu ikiganiro duhana ijambo mugitegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishira mu search for common ground mu Burundi Duwa mahoro Jean Paul kuri mikro ikaze ni ya uri kuratega amatwi ikiganiro duha n’ijambo jambo ikiganiro shikirizwa na studio ijambo akaba ari gisata cyo kumenyesha amakuru cishiramwe impuza makungu search for common ground mu Burundi biciye mu mugambi je nawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi rizana ikibano ciza mu kiganiro cy'uno munsi tuza gushimikira ku burimyi bwa kijambere bubushikana umukenyezi ku iterambere nk'uko tubikura mu kinyamakuru Burundi Eco abarundi barenga mirongo icenda ku ijana batunzwe n'uburimyi ariko ku bantu cumi barima umunani akabara ari abakenyezi abakenyezi rero ngo bigishijwe kurima ku buhinga bwa kijambere bakarimira hamwe mu mashirahamwe bakaronswa imbuto zirobanuye hamwe n'ifumbire ku gihe bakongera bakaronswa imiti yo gupompa ibitegwa hamwe n'ibitungwa bitanga mwavu w'ikirundi zitandatu nuko ngo abarimyi harimo abakenyezi bahimirijwe cyane kurima kijambere bigatuma imiryango yiteza imbere umukenyezi adasigaye inyuma iganiro duha n'ijambo c'uno musi turiko tukiremeshereza ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga aho turi kumwe n'abatumire umuhanuzi wa buramatari w'iyo ntara mu byo ajejwe harimwo iterambere turi kumwe kandi n'uwaserukiye uburimi ubworozi hamwe n'ibidukikije e, muri iyo ntara ubundi turi kumwe n'umukenyezi arongoye ishirahamwe mukenyezi tujane nawe mu iterambere. hamwe n'abo batumire turaza kumenya rero uburyo bubereye bwo kurima kijambere bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kurima kijambere n'ingene ko kurima kijambere biheza bigashikana umukenyezi kwiterambere Gertrude Mpawe nayo ni wahagarariye kino kiganiro ku bwa studio ijambo ikiyago umuheto w'amahoro studio ijambo mushinge wo gushira hamwe imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro dutega amatwi ya kamo dutegwa n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kwirinda ikiza sida ingene two kwirinda indwara y'ibihara by'inkende yo ndasubiye kubona akarorero ye ingo tugwane mu nda n'ukuri naguheruka kera uya matirida ntabakirabukanye bakorana ko kubera karanda kateye ewe karorero urashikutse mbega ako karanda kateye kabuza abantu kuramukanya ni eee numvise ko hateye indwara y'akaranda gakomoka ku nkende ikandukira cyane biciye mu kuramukanya mu gukora nako cyangwa mu kurangura amabanga mpuzabitsina n'ubufise umugera w'ako karanda karandukira kandi no mu gukora ahantu cyane ku bintu byandujwe n'ubufise uwo mugera si ibyo gusa n'umukenyezi yibungenze cyangwa yonsa afise uwo mugera arashobora kwanduza umwana ari mu mbanyi mu gihe cyo kwibaruka cyangwa mu gihe cyo konsa urashobora kandi no kwandura mu gukora ku gikoko kirwaye cyangwa kipfishije kikuriye cyangwa uriye inyama zacu ntumbarire ntuzi none ibimenyetso by'iyo ndwara ni ibihe uwufashwe n'ako amati, agira ubushuhe bwinshi uruherere ku mubiri rumenekamwo amazi amasumbi akamene ku mutwe agakorora agacika intege akababara mu mitsi no mu mugongo umuntu wese rero yogira kimwe muri ibyo bimenyetso bwa matirida yoca yihutira ku ivuriro rimwegereye kandi basanze yaranduye ako karanda baca bamuvura ku buntu yo numva ako karanda gateye ubwoba none twokikingira gute mu kukikingira twokaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni cyangwa tugakoresha umuti wica imigera twokwirinda kuramukanya dukorana ko duhoberana nka kujya wagira ubigire twokwirinda no gushurashura nongere ndabahimirize gukurikiza izo mpanuro gutyo turwanirize hamwe ako karanda ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikirangaje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida twinjire mu idonido rya kino kiganiro duhane ijambo kino kiganiro tugiye kuvuga ku bijanye eh, n'uburimyi bwa kijambere bushikana umukenyezi iterambere abatumire turi kumwe turi kumwe na Oswald Ntakirutimana akaba ari umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya Muyinga mu vyo ajejwe harimo iterambere reka ndaguramutse nongera ikaze eh, muri kino kiganiro murakoze reka nanje ndabaramutse hanyuma kandi nkaba ndyoherewe no kuba mwashoboye gutunganya iki kiganiro kiganiro nibaza ko kiza guhera hari icyo dushoboye kuhunguka mbere kandi nshimira n'abagenzi hanjye twahuriye kugira ngo dushobore gutererana ibyiyumviro kugira ngo turabe ko nyine by'ukuri umukenyezi iyo ushobora kuba umushinge w'ingene iby'uburimyi bwa kijyambere bwoteza imbere we nyine n'igihugu cyacu urakoze eh, turi kumwe na basigaye ko donasiye ukaba waserukiye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije muri ino ntara ntara ya Muyinga nawe reka tuguhe ikaze muri kino kiyaga ndabaramukije nanje nanje ndanezerewe cyane ku ihiganiro tugomba tugirane namwe nizera yuko kiza kudufasha gifasha n'abariko baravyumviriza umukenyezi gushika mu iterambere rirama murakoze murakoze eh, turi kumwe kandi nuno mukenyezi ahishakiye Diana akaba asanzwe arongo yishirahamwe mukenyezi tujane nawe mu iterambere riri ku mutumba wa Muyinga nawe tuguhaye ikaze Diana murakoze nanjye ndabaramukije ndanezerewe kubona mwadutumiriye mugatutumira n'ujejwe ibyo kurima kijambere nibaza ko nza kuva ngaha duhungukiye n'ibindi bitari bikeya murakotse urakoze reka rero ikibazo cya mbere tukibaze ubusanzwe yaserukiye umuyobozi eh, w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mbega iyo tuvuze uburimyi bwa kijambere umuntu yoca atahura murakoze kuri icyo kibazo iyo tuvuze uburimyi bwa kijambere tujya twumva ubwa mbere hoho kugira ngo urime kijyambere no kubanza gukingira ibidukikije iyo tuvuze kurima kijyambere twumva eh, kurima imbuto zizwe neza zifise iyo zavuye hazi n'amategeko zirobanuye hanyuma ukazitera ukurikije amategeko cyangwa ukurikije inyigisho ubu ni igiterwa cy'ibigori igiterwa cy'ibigori eh, ku irima ry'agatasi icyo twita sezo a iki giterwa barakijukira cyane tugacyakurikira ko igiterwa cy'ibiharage kandi icyo giterwa bikunda kujyana cyane biragendana kuko urimye ibigori uraheza kuri sezobe ku mpeshi ugateramo ibiharage bizoca bikurikirana rwose kuko uca usanga bya biharage bifashijwe bya bigori nyine hamwe twakura bya bigori bigatondera ko gutyo ugasanga umwimbu umeze neza kandi dukingiye na bya bidukikije nyine kuko kera n'abarembera ibiharage baca bagenda guhonya amashyamba ariko uno munsi eh, turafise ubuhinga bwo gutera ibiharage mu bigori ukazasanga bya biharage byatondere kuri bya bigori kandi umwembe ugasanga ni mwiza cyane nk'akaroni nk'iya gitari iyo warimye kijyambere ku biharage cyangwa ku bigori wahatera ibingana gute kuvuga uriko urihweza ibigori eh, ibi bigori eh, dutera uyu munsi by'amayiburide ndavuga nk'iyi panari senkanituruwa usanze umenyerewe cyane rwose ngaha ah, maka akarere k'iwacu urashobora gutera nk'ibiro nka tari hejuru ya mirongo ibiri cyangwa kandi bitari munsi ya mirongo ibiri yego ku hegitari nawe ukashobora kwimbura ibingana gute eh, wimbura ibigori biri hagati itoni zitanu n'itoni zitandatu ku biharage naho ku biharage iyo byagenze neza ugashobora kuronka nk'itoni navuga nka zitatu kugira rero witegurire irima ubanza gukingira yasi yawe maze kuyikingira ndavuga nko gucamwo bijya twita recurbe de niveau canke imiserege tugaterako n'ubwatsi kugira ngo eh, imvura yiguye iguye ntigume itwara bwa buryohe bwa yasi yacu ibujana hariya mu mwonga eh, wa mwavu tuzokoresha uzogume hajya nyine kugira ngo ibiterwa tuzotera bizoce bikoresha wa mwavu aho ndiko ndavuga yuko muhugira rero uteragire ubanza gukingira ibidukikije hanyuma urahejeje gukingira ibidukikije isi yawe urayibona uraheze ukihweza uti mbega iyi si yanjye yaba ku giterwa kimeze gute uri umurimyi wa kijyambere ntupfa kuyora ibyuya byose ngo ugende uteragira urabanza ukihweza isi indi mwanya y'iwawe ukamenya uti aha hantu nuhatera igiterwa ubonye itabishoboye uratuma akabahinga bakagufasha kubiraba iki giterwa ndagitenga ahantu coza neza umaze kubyihweza rero hariho igihe usanga isi yawe igwaye ushobora gusanga iri ifise ubukarihe bw'isi kimwe twita sitade soro umwavu ndavuga imyavu ibiri uri umurimyi wa kijyambere ntushobora gukoresha umwavu umwe nk'uko kigori uno munsi navuga ko dukoresha imyavu itatu hariho ubwa mbere gukoresha amase y'ikirundi yavuye mu nyabarega tuba twateguye cyangwa amase y'inka cyangwa ibindi bitungwa bito bito nk'impene ingurube gutyo tugaheza tugashombera mu ndimiro y'iwacu hanyuma tukarondera rero wa mwavu w'ikizungu imbura ndavuga neza eh, imbura kuko mvuze umwavu w'ikizungu iratandukanye ni hariho imbura rero ukayizana ukaba ufise umuhinga agufasha guca amabango ukabona neza yuko utacucitse ibigori ukabona yuko utabitandukanije rwose buryo utazoronka ibyo wimbura hanyuma rero ukaza ugashyiramo wa mwavuye wawe ya y'ikirundi abo aho uri hose urashobora guca uhamagara umumoniteri umufundi w'indimo cyane ukamuhamagara ati ngo unyereke ingene nteragira kuko inyigisho baba bazifise duhana ijambo hanuze wa rubamatari abakenyezi boba baricukiye buno burimyi bwa kijambere nkuko no asanzwe ari muri kino gisata mu ntara atwerekanye wa, wa kijambere ngene ashobora kurima murakoze ubwa mbere urumvise ko ubujejwe icyo gisata nyene ahejeje kubishimangira yasiguye cyane cyane ingene ubwo burimyi bwenda ariko rero kuri icyo kibazo mumbajije nyezina nagiye ndabamenyesha yuko ubwa mbere bwo ni intumbero y'igihugu kwijukira uburimyi uburimyi murazi ko buca bujanirana n'ubworozi hanyuma imaze kuba iyo ntumbero yazananye hamwe tuvuga tuti umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronke ifaranga ako ubwo guhimiriza rero kumaze kuva ntumbero novuga ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ibikurikira nuko abandi twese tuca twinjiramwo ihimirizwa rero twarima twamaze kuryumva rica rica murabikurikirana namwe mu bushikiranganje bujejwe ico gisata nyene mu bushikiranganje bwacu ni ukuvuga bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano eh, n'iterambere rusange twarafashe rero iya mbere kugira ngo dufashanye twese dushyire ingufu hamwe umwe wese yumve ko kugira ngo umufuko uronke ifaranga umuntu uronke icyo ufungura ari uko bose bategereza kuba bariko barakora abakenyezi rero novuga ngo karahara mu ruganda uvuga ko uravye uburimyi mu gihugu cacu buri kuri rwa rugero umuntu avuga ko n'ibyo abantu bavuga bakeneye haba gufungura cyangwa kugira umwimbo ukwiye wa wundi uhavura ujyana no ku isoko mpuzamakungu ariko iryo himirizwa ryaje ni ry'ukuri kurabona ko abarundi bose bariko baritabira uburimi n'ubworozi mbere ngaha mu ntara ya Muyinga umure hava tubanza kuraba ibiharuro ngene biriko biragenda mu gihugu cyose mugabe Muyinga turiko turaza mu ba mbere. ivyo ndavyizeye abakenyezi wacu rero bariko barabyitabira bavyitabira turiko turakorana mbere n'abantu vuga bari mu bisata byo gufasha mu migambi y'iterambere aba tuvuga aba partenaire bazana imigambi irangurirwa mu ntara ubu bose benshi turi ko n'uko batugirira imigambi ituma tugwiza umwimbu imigambi ituma mbere na bya bindi byo kufungura nabi mu miryango bigabanuka ahubwo bihave mbere byo kugwiza umwimbu tugire n'umwimbu dushobora gushira ku isoko ari umusesekara mbere tukaca turwana n'uko turaba ko uwo mwimbi wacu uhabwa agaciro bya bindi tuvuga uhingura hanyuma dushobore kubika neza dushobore rero no kuvana ngahe imuhinga tuwujyane mu ngobozi tuwujyane mu bujumbura n'ahandi ariko kandi turonka umwimbu dushobora gushira ku isoko kuri kuravuga uti n'abakenyezi ntibariko barasigara inyuma mu bijanye uburimyi bwa kijambere none bishobora kubashikana ku iterambere eh, gute nkumbure bwira utahure igituma batari ko barasigara inyuma ni uko duhimiriza abakenyezi muri kino gihe ko inyakamwe inyaka imwe nta mukenyezi ubuyobandanya nkumbure mbese n'abandi barundi bose bumva ko gukora wiraba wenyine uzohavugira aho ushitse ubu rero turi ko turafasha cyane ko abakenyezi bitunganya muri ya mashyirahamwe iby'amakoperative uko rero bagenda bitabira uwo murindi w'amakoperative niko buguruka niko babona nkumbure mbere bituma bashobora no kuronka bashigikirwa biciye ubwa mbere ingene bo nyene bashobora gushira umutahe wabo muto hamwe hanyuma bwa kabiri ikaba intandaro y'ingene ibi by’amabanki. ya banki y'abakenyezi ishobora kuronka aho kugira ngo nkumba atarafise ingwate ari umwe ari babiri ari batatu bari mu koperative koperative irashobore kuronka novuga umutahe bakubuye aho handi hanyuma ikindi muri abo bariko barakorera ngaha b'amashyirahamwe tubasaba yuko tukorera muri bya bindi chaine de valeur kuvuga ubu ni kugerageza kugurura abantu bamenyera ingene bashobora gutunganya umugambi w'uburimyi kuva agitangura kurondera imbuto itongo nimba yari kose eh, bashyize hamwe hanyuma ingene bashobora kwimbura ingene bashobora kunguka kunguka no kuvuga umwimbu baronse bashobora kubushyira ku isoko ukabamara iki eh, ibyo rero biri ko biraba ngaha mu ntara ya ibyo rero bishobora gushikana ba mukenyezi ku iterambere nawe ko igihe yarimye akimbura akagira akarusho ariko arazana muhira ubwa mbere bimuha ikibanza mu rugo umugabo arabona ko cya gikorwa cy'uburimyi kiriko kiratuma urugo rwisununura mbere twiko turanagerageza aho tujanirana no guca tubishyira hamwe n'ibi by'ubworozi gushyiraho ibitungwa bito bito hanyuma tukaca tubashyira mu birya byo gushamuriranira abashoboye rero kuduga bakora gutyo umushinga ntahe arabona impinduka iri kiraba mu rugo ibyo rero no kuvugana ya mase y'ikirundi nayo nyene kuya n'ubworozi bigenda bifatanye kubera umwavu uyu utuvuga w'ikizungu urakenewe ariko burya umwavu w'ikirundi niwo ugenda utuma nkumbure bimwe no mugenzanje yavuga byo gukingira ibidukikije ikorerako nayo ahandi ho uhava dusanga umwavu w'ikizungu gusa uko tuwuzana ukuba mwinshi ukiza muri uno mwaka ariko ejo usanga ahubwo n'isi yarati bitunze kose kubera twakoresheje umwavu urengeje ashakiye Diane mwumvise ko arongoye ishyirahamwe mukenyezi rijane nawe mu iterambere mu bijyanye n'uburimyi bwa kijyambere utashoye kuronka umwanya yafumazana ya mahera y'umukozi ya mahera y'umukozi rero twongera kuri ya mbuto twatanguriye turima ibiharage ko cari gihe cyibiharage eh, ico gihe twaraguze ibiro 70 vy'ibiharage cya turatera hama turonkamwo ibiro amajana atatu vya biro amajana atatu eh, ariko ubu ho twateye ibigori twayiteye yose kuko urumva ko twari twamaze kuronka uburyo bwandi twakura mu isoko namwe twashikira duziganya bwari bwamaze kwisununura Eh, mu buyobozi bw'uburimyi eh, wumvise ingene agenda ah, asigura abarimyi bari ko bararima kijyambere eh, mwebwe mwarabikurikije ego twe twarabikurikije mugabo twebwe abafundi b'indimo waho ku mutumba twari ko turakorera ko yaraje kuturabira hama aratubwira ati aha anye ko muriko muratera bino biharage mukurikiza no masanimetero hama ukarima ku mabango hamukamira ati ntanguje umwavu w'ikirundi reka nshiremo n'uw'ikizungu na wa wundi wabagaza ivyo twa dusanzwe tubizi muga kucivuga ngo twari tuzi ngo santimetero ngo canke nk'ubu ngo ngo ya panani ngo twotera bibiri canke bitatu ngo menye twari tufise mm. akunguko nakahe muri makijambere akunguko ko kuri makijambere no kuvuga imbuto icambere coco ntigenda nyinshi nkuko ari gutera naho ngeze ubu ndashima eh, umwimbu wariyongereye kuva aho ntabwo gukoresha imyavu yose kandi ko nakoresha uw'ikizungu gusa ariko ubu navanze n'uw'ikirundi ubu mwimbu wariyongereye turangiza kino kiganiro umuhanuzi wa Ramatari umukenyezi koko ufate ku byo no mukenyezi haje kuvuga aratera imbere iyo yaremye kijambere mvuze ko ndabihakanye no kubona nteneje ko uyu mukenyezi twasanga iyi kiganiro atuba yarajijutse kandi wumvise ingene yabisiguye urabona ko abitahura yerekanye neza mbere n'impinduka imaze kuba kuri we nyene no mu rugo iwe kandi uriko uraca hirya no hino urabona abakenyezi kabisa ko bariko barijukira kwiteza imbere bo nyine babicishije mu burimi mbere no mu biro kwa buramatari intego ya mbere dufise ibiganiro byose dukunze kugira inama tugirisha turahimiriza gose ko haba ihinduka mu mutwe tuve muri bya bindi bya kera turabe ko twotera intambwe tuje imbere twiga iki gihe tugezemwo uno munsi bishasha dushobora kujanirana nabyo byo tumuma umuntu ashobora gutera imbere ni ibihe ryasi utakigira ibiterwa uno munsi uhatera iki ejo uzohatera ikindi canke naho uno munsi harime ejo haraze ugahurirana rero ivyo tuvyita ngo nihindagurika ry'ibihe mugabo ntitubona ko twebwe nyene ahubwo tugenda turahindagura rero ihimirizwa riza muri ivyo niryo rituma mbura umukenyezi canke mu rugo muri rusangi babona ko byahindutse bahimirije bakabona ko byagenze neza buca biza babona ko byari rya kijyambere bogijukira kuko umwimbu uca uduga gusumba uko wagenda ukoroka duhana ijambo Haniho niho turangirije kino kiganiro duhana ijambo cuno munsi cyariko kiremesherezwa mu ntara ya Muyinga aho twariko dushimikira ku bunimi bwa kijambere bushikana umukenyezi kwiterambere abatumire twari kumwe Oswald Ntakirutimana umuhanuzi wa Buramatari yajejwe ibyiterambere basigaye ko Donatien yaserukiye umuyobozi w'udukikije ubunimyi n'ubworozi muri ino ntara ya Muyinga hamwe na Diana Hishakiye arongoye ishirahamwe mukenyezi tujane nawe mwiterambere berekanye ingene umukenyezi yashobora kurima kijambere kandi kandi bigaheza bikamushikana kwiterambere ko ngo iyo cagenze neza utera bike ukimbura byinshi mu kiganiro kizokurikira hamwe n'abo batumire tuzoshimikira ku ntambamyi zibuza umukenyezi kwijukira kurima kijambere n'ingene zotererwa umuti ariko tubibutse ko mushura kururonka amahirwe yo kuwutsindira ubushimwe mu kwishura kino kibazo gikurikira mu gihe kuri uyu wa gatandatu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kivuga gute ni irihe sano riri hagati y’icyo civugo n'ibyashyikirijwe muri kino kiganiro inyishu zanyu zirungika ku rubuga rwa facebook rwa search for common ground burundi canke kuri whatsapp mirongo indwi n'imwe ijana mirongo itanu ubusa ubusa ubusa Jetrude mpawe nayo niwe yarahagarariye kino kiganiro nduwa Jean Paul nako ndaremesha kiganiro duhana ijambo cuno musi ndabasezere na cyane cyane nifuriza abakenyezi musi mukuru mwiza muhejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa na sitidiyo y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi duhana ijambo ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu